Sembla que la moda de fer que les coses siguin fàcils no ha arribat a la gent que vol disfrutar dels videojocs en un ordinador. La tendència actual a nivell de tecnologia és fer que l'usuari tingui el mínim de problemes possibles a l'hora de posar en marxa el que ha comprat. De totes maneres, els que volen jugar amb un PC, a la majoria dels casos, es poden considerar petits màrtirs. A banda de l'abans imparable dels sistemes, que fa que sigui pràcticament impossible estar al dia durant més d'una setmana, els fabricants de videojocs compliquen encara més les coses. Primer amb requeriments de hardware de màquina que cada vegada són més exigents, complicades targetes acceleradores que mai no donen prou i una quantitat mai assolible de megas de memòria RAM. Segon, amb jocs que cada vegada demanen més espai. Fa uns dies vaig instal·lar un joc que requeria 500 megas de disc dur. 500 megas! M'agradaria que algú els expliqués aquests programadors que fa uns anys, no gaires, hi va haver gent que amb dos o tres megas creava meravelles com el Monkey Island, el Flashback o el Rebel Assault, i que encara més temps enrere, en uns quants cases, van programar coses històriques com Manic Miner o la Badia del Crimet i és que el millor de tot és que una vegada has instal·lat els 500 megas en el teu disc dur, tens tots els megas de RAM que calen i la targeta acceleradora de 3D, el joc continua anant lent i necessita recórrer constantment a la unitat de CD. Si us plau, que tota aquesta gent els facin jugar una estona al Day of the Tentacle o a l'Alone in the Dark i llavors que plorin una estona. I després què podem fer? Doncs un parell de coses. Mantenir el nostre estimat PC per reviure els grans clàssics, baixar-nos emuladors d'internet i triar d'entre les consoles que ens ofereix el mercat per disfrutar del verdader plug and play. Bé, no en totes. Game over. a Ona Catalana. Benvinguts a Game Over, al programa de videojocs d'Ona Catalana. Comencem per eh, saber quins seran els continguts del programa d'avui. A la primera part del programa recuperem els grans videojocs i les grans plataformes de la història. Avui el reportatge del Game Classics està dedicat a una de les marques fabricants i programadores més importants de la història dels videojocs, Sega. Al Top 10 Clàssic escoltarem la llista dels considerats 10 millors jocs de la història pel sistema Amstrad de 8 bits. Game Masters és la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa. Avui, seguint el reportatge i el top 10, ens dedicarem a aprofundir en el món dels jocs de 8 bits, especialment en Amstrad i en la història de la marca Sega. Game Over analitza l'actualitat dels videojocs amb l'apartat Game Now, avui amb una entrevista a la cap de Relacions Públiques de Sony Computer Entertainment, amb moltes novetats per a la PS1 i la PlayStation 2. Acabarem el programa amb Game Web, a les pàgines oficials de les plataformes de joc més importants del moment. Des d'ara mateix, durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a una catalana. older. Sé que és un nom necessari a l'hora de parlar de la història dels videojocs. Des de les màquines arcade fins als sistemes de joc domèstics, Sega ha marcat des dels inicis un estil propi i una manera d'entendre l'oci digital molt especial. Ara que ja queden lluny els anys en els que Sega i Nintendo es tiraven els plats pel cap competint pel mercat mundial de videojocs, és un bon moment per mirar enrere i recuperar la història de la marca que ha creat, entre molts d'altres, la icona de Sonic, l'erissó més ràpid de la història. El Game Masters d'avui està dedicat a Sega. Aquest so pertany al videojoc Carnival. És de l'any 1980 i està dissenyat per la Sega. Carnival era un videojoc, però ben bé podria ser una parada en una fira qualsevol. El joc consistia a disparar una escopeta a uns animalons variats. Comencem aquí un petit repàs a través dels seus jocs, els primers anys de la companyia Sega. Música Game Classics. Sega com a tal registra el seu nom l'any 1952. Inicialment distribueix màquines d'arcade als soldats americans destinats a terres asiàtiques. A finals dels anys 70 i principis dels 80, Sega treu al mercat de les recreatives alguns títols poc originals. Invico, Space Attack o Space Fury, que no eren més que còpies de jocs d'èxit com l'Space Invaders o l'Asteroids. Asteroids. L'any 1981, Sega decideix comprar la llicència de Frogger. Aquesta va ser una de les decisions més importants de la companyia. Va aconseguir fer conèixer el videojoc als Estats Units després de l'èxit aclaparador del Japó. A partir d'aquí, la seva carrera és, juntament amb Capcom, Atari, Konami i Taito, de les més prolífiques en el món dels videojocs. L'any 1983, Sega dissenya Champion Baseball, un dels primers jocs de simulació esportiva per arcade. En el joc hi podem escoltar veus digitalitzades. També apareix Pengo, un videojoc altament addictiu on controlàvem a un pingüí. En aquesta època de principis dels anys 80, Sega programa jocs amb la tècnica vectorial, una tècnica que dominava amb autoritat Atari. La tècnica vectorial fixava uns gràfics en pantalla ben diferents als habituals. Un dels jocs amb més èxit amb aquesta tècnica és l'Asteroids, de la casa Atari. També en aquesta època, Sega dissenya jocs per les cònsoles més venudes del moment als Estats Units, l'Atari 2600 i la ColecoVision. Curiosament, els jocs que editava per arcade també els podíem trobar per les cònsoles. Un exemple és el joc Thaxon, un dels primers videojocs amb pseudo tres dimensions. A mitjans de la dècada dels 80, Sega destina molts esforços a les seves videoconsoles. Gràcies a aquesta feina, el món de les recreatives puja de nivell i a finals de la dècada dels 80 i principis dels 90 ens trobem videojocs que han passat a la història. Escoltem de fons Wonder Boy, aparegut l'any 1986 i on controlem un nen de l'època prehistòrica. Sega amb Shinobi s'apuntava al carro de les arts marcials. L'any 1988 apareix el memorable joc Altered Beast, ambientat a l'època grega. Espectaculars gràfics en un disseny grandiloquent que marcaria tendència. L'any següent, Sega dissenya Golden Axe. Aquest videojoc gira entorn de l'edat mitjana i podem elegir tres herois diferents per salvar la princesa. Els enemics són en aquest videojoc especialment durs déu nhi quina història, història que repassarem més endavant a la tertúlia d'avui del Game Over. Anem a saber quin és el top 10 del programa d'avui per tancar la secció Game Classics. Concretament fa referència a la llista que han elaborat els membres d'una pàgina escandinava especialitzada en Amstrad que es diu Otop1RG. És la llista dels que consideren que són els 10 millors jocs de la història per a Amstrad de 8 bits. Número 10. Robocop. Número 9. Pick and Pile. Número 8. Trivial Pursuit. Número 7. Ranarama. Número 6. Espai versus Espai. Número 5. Rainbow Islands. Número 4. Terminus. Número 3. APB. Número 2. Esguic. Número 1. Spin Dizzy. Masters. La part central del Game Over és, com sempre, la tertúlia. Per parlar amb el Game Masters d'avui som l'Albert Murillo, l'Antoni Horta, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Celles. Benvinguts. Una Bones. edició més Hola. del Game Over avui per uh, parlar, començar parlant de la llista que acabem de sentir, que és uh, una llista d'un dels sistemes de 8 bits uh, més reconeguts, juntament amb l'Spectrum, amb l'MSX, que vam estar comentant en un altre programa, que és l'Amstrad, Amstrad de 8 bits, que van sortir en diverses versions, uh, hi havia el PCW, si no recordo, el, el CPC, el CPC sí. hi havia diverses versions, uns anaven amb cinta de casset, els I altres el, anaven ja amb el, amb el disquet, disco de 3. exactament, sí, sí. que era el, el conegut com a CPC 6128, que era el que, el que portava els disquets. el, el, PC, el 8256. Exactament, que era el que tenia les disqueteres al costat del monitor. Sí, mm? sí. Uh, aquests, uh, aquests ordinadors van tenir una, un, una gran expansió, sobretot a mitjans dels anys 80, juntament van ser potser una mica posteriors a la sortida i a nivell qualitatiu, evidentment, molt més que els Spectrum. Potser no van tenir la mateixa expansió perquè eren més cars, però però sí que van tenir una expansió suficientment important com perquè en aquests moments a internet hi hagi moltíssimes pàgines dedicades a Amstrad, que hi hagi moltes pàgines que s'hagin dedicat a emular no només els ordinadors, sinó gran part dels jocs que van sortir, per a aquests sistemes i va ser un ordinador que, curiosament, a Catalunya i a l'estat espanyol va tenir també una posició bastant important a nivell de les empreses programadores. Recordem que va ser l'etapa o el que es coneix com a època daurada de les empreses programadores de videojocs a l'estat espanyol. Recordo OperaSoft, recordo TopoSoft, recordo Dynamic i moltíssimes altres que em deixo segur d'aquella mateixa època que van programar petites meravelles per Amstrad, que probablement pel fet que la llista que hem tret avui l'hem tret d'aquesta pàgina especialitzada en Amstrad, però que és una pàgina escandinava, no hi han uh, format part, no? Ràpidament, uh, la llista, el número 10 és Robocop, una versió per Amstrad que estava inspirada en la màquina arcade, una màquina arcade que l'Antoni ens recordava l'altre dia, que havia sigut sí, una sí. de les seves impressions més grans quan la va veure que, que la podia tenir en mame, no? En sí, sí, sí, la veritat és que sí. Poder-la recuperar. I aquest Robocop va ser, curiosament, no sé si amb l'Albert que ho parlàvem, diria que sí, fa uns dies, uh mhm. -huh. un dels primers jocs que va tenir la, unes veus digitalitzades al començament del programa sí, per Amstrad. Uh mm? mhm. -huh. Robocop, no sé si recordeu la pel·lícula de Paul Verhoeven, que quan començava sí. Robocop tenia quatre, com li deien? Les directrices. Quatre, exacte, quatre directrius principals, no? Era una, feu veir la llei, no sé què, no sé quantos, i la quarta era com amagada, que era la que tenia la corporació aquella estranya perquè, perquè el volien dominar. Doncs aquestes quatre directrius les deia una veu robotizada, diguéssim, quan començava el joc de, de Robocop. En el de Amiga también. En el de Amiga <laughs> empezaba las voces, me lo has recordado precisamente. Y bueno, la verdad es que el juego estaba. Era distraidillo, pero sinceramente. Bueno, realmente ni la versión Amiga dio la talla. O sea, era adictivo, era divertido, pero la verdad es que el Amiga podía haber hecho una cosa mucho mejor. El Amstrad estaba, digamos, en, dentro del sistema Uh -huh. pues estava bastant aprovechado. No estava malament fins i tot perquè les fases centrals de bonus, diguéssim, aquelles en què hi havia un lladre darrere una senyora que el tenia agafat i tu tenies el punt de vista i havies d'encertar just el, el lladre que era, representava a més a més una escena de la pel·lícula en la que Robocop doncs, sí. a, eh, apuntava just al mig d'un lloc on pam, enganxava allà. I luego havia altra allà. Eh? buscando las caras, Exacte. que t'acuerdes. Sí, sí, exactament. Comparando las caras, no? Havies de comparar unes cares i havies de trobar... Les fases de bonus estaven bastant ben tretes, o sigui, un joc bastant ben elaborat per ser de 8 bits, no? Pick and Pile en el número 9, en el 8 hi tenim el Trivial Pursuit. Trivial Pursuit. Curiós. Curiós, sí, no? Sí. Però era un joc Muy especial, curiós. eh, de l'ordinador. Sí, sí, sí, es que era, eh, además, bueno, que contenía, creo que eran las 3.000 preguntas que ofrecía el de tablero. Eh, era muy, muy divertido, muy divertido porque se podía jugar a, a, varios jugadores, estaba bien traducido y que salió en aquella época, salió en muchísimos eh, formatos de, de, ordenador, digo, de 8 bits creo que salió en, la mayoría. También me acuerdo de, la versión de Spectrum para IBM, que muy adictivo, muy adictivo. Aparte, si, si ya te gusta el juego de mesa, el, videojuego, pues también es que está siempre tan dolent al Trivial, jo. Se m'ha fet molta rabia jugar y siempre hay algo que en sap molt més, que digo quina poca cultura que que en sap molt o algo que ha jugado moltes vegades abans que tú? sí, creo que al Trivial lo que pasa es que... Yo, me acuerdo, me acuerdo que yo lo, tuve y casi, se puede decir que casi me aprendí las 3.000. <laughs> <laughs> es que de molts dies de jugar seguits és allò que quasi bé comencen a fer-te la pregunta i saps la resposta, però no perquè tinguis coneixements intel·lectuals profunds sobre l'Egipte ja, faraònic, ja. no? <laughs> sinó perquè saps exactament que aquella pregunta té però aquella resposta. Jo, ¿no? yo hacía una cosa muy, muy, muy estúpida con las preguntas, <laughs> que era habían dos cajas con preguntas, ¿no? Bueno, yo cogía las preguntas de una caja y leía las respuestas de la otra, <laughs> y que me salía cada, cada hipòtesis científica que, la verdad... El joc dels disbarats. El número 7 hi tenim Renarama, el número 6 hi tenim Espai versus Espai i en el número 5 hi tenim un altre clàssic, que precisament va sortir l'altre dia parlant de Taito i de grans jocs de Taito. Jo el que no he entès mai és si Rainbow Islands, que és el joc que hi ha en el número 5, que és el joc en el que tu tenies un personatge més aviat rodonet, ben clenxinat, que anava tirant arcs de Sant Martí i havia d'anar pujant a la part superior de la pantalla, era la segona part del Bubble Bobble. Dius, es va vendre en aquell moment a les revistes com a Rainbow Islands és la segona part del Bubble Bobble. Realment, No, eso, me parece que no era correcto. Me parece la segunda parte del Bubble Bubble, el más parecido podría ser el Parasol Stars, que comentábamos, que era más o menos similar, pero en vez de los dos bichillos, pues... Sí, este, el dragoncillo. Se me los La Dragon ¿Era semblant o no? era muy parecido. En el Pare Sol Stars era similar, en el Rainbow Islands, doncs bé, era un personatge curiós que llançava, en lloc de llançar bombolles, llançava arcs de Sant Martí, uh mhm. -huh. i l'objectiu més o menys podia ser similar, era de Taito igualment, això suposo que devia no, portar també hay, hay possiblement cosa... a la confusió, ¿no? No, però date cuenta que había una cosa de sentenciar muy, muy rápidamente la diferencia, que era, eh, tanto Sol Stars como eh, Bubble Bubble no tenían scroll, eh, Rainbow Islands sí, o sea, digamos que por eso se consolidó un poquito más de género plataformas. Mucha uh -huh. gente lo, lo, entendía más como plataformas S que, que otros. ¿no? Uh -huh. Eren curiosos els monstres de final de fase de Rainbow Islands. No sé si recordeu una aranya gegantina que sortia, que anava d'un costat a l'altre de la pantalla. O tot eren uh, aquestes icones bastant simpàtiques que, a més a més, recordo que va sortir una reedició per PC no sé quants anys deu fer ja, però que era realment interessant no? veure la, la reedició potenciat al Rainbow Island que havíem jugat amb Spectrum, amb els colors limitants que tenia l'Spectrum o, o amb l'Amsterdam. Era no? aquella estètica bastant japo, no? També, de... Exactament, una sí. estètica molt, molt, molt, no, molt, molt japonesa. I més en aquella època que s'havien posat puesto uh -huh. de moda aquest tipus de juego, digo, no sé, uh -huh. també el, si recordeu, acordáis del New Zealand Story. Exactament. Ah, sí. <laughs> que era un eh, pollet, era una mena de pollet. Sí, un pollo era... con bambas. Exacte. era, <laughs> era un sí, pollo sí, con sí. bambas. Sí, sí, I, sí. bueno, y muchísimos más títulos. Ya en más en versión arcade estaba el, el, el Snow Bros. Ah, Exactament. Sí. Que, ese sí que se parece al Parasol Star. Se, I s'assembla molt al Bubble Bobble, les Bros, que tu en lloc d'empresonar els personatges enemics en una bombolla, com feien els, els dragonets petits del del Babel Bobel el que havies de fer era eh, convertir-los en una bola de neu, llançar sí, neu sí. damunt el personatge, convertir-lo i fer rodar la bola de neu fins que s'estavellava contra, contra una paret. No? Després sé que es parlarem d'aquesta competició que hem fet aquestes setmanes amb el Babel Bobel, amb tres personatges d'aquesta emissora i d'aquest programa. Sí, val a dir que ha guanyat en Xavier Serrano, sí. per tant no en parlarem gaire perquè no hi és. <laughs> Deixem el Raimou Besa, en tenim Terminus, en el número 4, APB, en el número 3, Eh, no sé si un de de acción, barrajaba coches desde la par superior, una vista zenital desde la par superior, carreras de coches, la PB. yo creo que estaba bastante inspirado en el, en el Road Fighter de, Konami, por, por el tipo de, de jugabilidad, más que nada el tipo de vista. I en les dues primeres posicions, curiosament, tenim dos jocs, un del 89 i l'altre del 86, que són aquells jocs que es coneixen com a jocs més de pràctica, d'estratègia, de, no, no tant de simple estratègia, sinó de, no sé com dir-ho ara exactament, de, com d'habilitat, no? que eren el, el Sky Week i l'Spin Dizzy, jocs semblants a l'estil del que podríem dir el Marvel Madness, no? aquests jocs uh -huh. que no eren ni arcades, ni jocs de disparar, ni jocs de naus, ni jocs d'esport, sinó que eren senzillament jocs d'agilitat. Una mica transportar l'ordinador sabeu les maquinetes aquelles d'aigua sí. eh? que, sí, sí, sí. que havies de tirar unes, unes anelles i havien d'entrar això els nens d'avui no ho sabran el que és no, mai de la vida sembla que no eh? perquè ja no es veuen aquests jocs no, i a més a més no. tinguin un Game Boy Advance que vol anar sí. inflant l'aigua aquella sí, I a part que hoy por la calle vas con eso te mira la gente arriba abajo pero ¿qué hace este tío? i a més a més eren, eren grans eh? Sí, sí, recordo sí. que n'hi havia alguns de Hyper eh? els més, uns dels més... <laughs> Jo lo que recuerdo es que cogí uno lo rompí y, y lo abrí <laughs> para ver lo que ¿eh? siempre había tan dentro. fino siempre tan, tan fino y delicado Però i recordo que passem molt bons ratos, eh, t'he de decirlo. Però clar, o sea... és que eh, passàvem aquests jocs que quan s'evaporava l'aigua et quedaves gairebé sí, sí. sense joc. Luego, me, luego me pasé a la Game Boy. Directament. Coses. <laughs> Els que hi havia eren també jocs que en lloc de tenir aigua dintre eren jocs en el que havies de moure una mena de boleta sí, eh, per tota sí. tota una mena d'estructura sí, més sí. o menys complicada depenent del cas. Doncs en tot això estaven inspirats jocs com el Marvel Madness o el número 1 d'aquesta llista que és l'Spin Dizzy. Eh, jo com a usuari aferrissat de l'Amstrad CPC em sento completament poc representat en aquesta llista dels escandinaus aquests que... que fa, ja fa molt fred. I... Probablement allà al nord ens doncs, tindran això, però jo aquí trobo falta sobre <laughs> sobretot... Juan en Astram porque el agua se queda congelada. Exactament. <laughs> de dedicar l'Amstrad. Jo, jo hi trobo se faltar... los peces en el mismo sitio. <laughs> jo aquí trobo faltar jocs de l'estat sí. espanyol programats uh eh, -huh. en aquella època, com per exemple, l'altre dia vàrem estar parlant de l'aventura original per posar un exemple d'aventura conversacional, però Abadia del Crimen, en aquest cas trobo que estava molt més encertada a la llista de l'Espectrum. L'Abadia del Crimen d'Amstrad era un joc realment sensacional. I, i Silent Service, Silent Service, sí. el de los submarinos. El Saboteur, que també va sortir, Saboteur, per, Saboteur, Saboteur també va sortir per Amstrad i la, i la segona part, o fins i tot recordo petites meravelles que havia fet, no sé si era dinàmic, diria que era dinàmic, com que es deia After the War, Jo que es deia ah, After sí, the War. és de dinàmic amb sí. uns gràfics, uns esparets realment gegantins, Boníssim. una quantitat de colors que és que semblava increïble, juntament amb un altre que es deia AMC, no Astromarine si Corps. Astromarine sí. Corps, que eren Ese, uns jocs... Baja un poquito el listón, però... Però estem parlant de 8 bits, eh? Muy bien. Sí, sí, 8 sí, sí, bits. Sí, sí. Igual que un joc que es deia que... Satan, Satan sí. sí. que era un joc inspirat en una màquina que es deia Black Tiger, sí. una mica, eh? De, Venia a ser una mica la màquina inspirat de lluny amb sí, la màquina sí, sí, Black sí, sí. Tiger i que, era, i que eren realment jocs que estaven molt ben programats i que estaven fets doncs, a, aquí, no? Aquests jocs sí. que estaven fets aquí com la Casa Dinàmic, uh, eh, Opera Soft, no? si no m'equivoco. Opera Soft, Topo. Tots aquests uh, jocs, jo pregunto... Game Over, a... hi havia un mític sí. joc que es deia Game Over, també. Doncs que era... a fora sí. van tindre èxit? O sigui, uh, la producció nacional d'aquí, fora... Mm, sí, lo que fue Alemania y Francia, sobre todo, creo, creo recordar que sí. En el resto de Europa tuvo bastante, bastante. Bueno, aparte que estos soportes era más que nada para, para Europa, el mercado. Y si yo, bueno, Dynamic yo creo que fue una de las que. Meeting programó hasta, hasta la saciedad. Exacto. como Emilio Sánchez Vicario, de tenis. El Aspar. Fernando Martín, eh, de em- básquet. Emilio ultragueño Emilio, Ultragueño de fútbol. Jorge Martínez Aspar. Jorge Martínez eso es. Però sí, això ja l'he dit jo, eh? Sí, van agafar Vamos. les petites, les petites estrelles de casa, no? I les transformaven, fins i tot van fer un joc de Carlos Sainz l'any, ja fa molts anys, quan Carlos Sainz va guanyar un campionat del món. Que es deia arranca-lo, per favor, Arráncalo. Es deia, sí, sí. es deia Arráncalo, per <laughs> favor. Era quan Carlos Sainz anava amb el Toyota Celica i, i realment era un joc que estava inspirat en l'arcade també, que feien el que podien, no? Però recordo que fins i tot s'havien treballat uns sprites d'uns ocells que volaven al mig, sí, al mig sí, del tram. I eh? un joc que mai podies guanyar, Exacte. Doncs jo haria una versió de, de El joc de Carlos Sainz, quan estaves al final, mai podies acabar guanyant perquè ah, sempre t'estavellaves, et fallava la gasolina, es trencava el canvi. Podríem, podríem fer un joc de futbol un dia, que eh, se llama Maradona Futbol, i que el títol subliminal se diga... Bé, em sembla que arribats a aquest nivell deixem, <laughs> deixem el top 10, El top 10 d'Amstrad. Uh, realment es va treballar molt i molt ben 8 bits. Probablement un dia el que podríem fer és un especial del programa dedicat als 8 bits, no només a l'Amstrad, sinó a tota la producció que va haver-hi per als diversos sí, sistemes un de 8 bits. Fins i tot portar algun programador d'aquella època perquè ens parlés una mica de totes les eh, grans històries que es van fer. També es van fer coses molt dolentes, eh? Recordo jocs com La Cosa Nostra, d'Opera Soft, o jocs com Viaje al Centro de la Tierra, que aquest em sembla que era de Topo, que eren dolentíssim. Un joc que es deia l'Orna, fins i tot. Que... Sí, el, tot... el Fantis. Fantis. Fantis. Sí, sí, sí, Con el un... pelotron ese que iba <laughs> botando detrás tuyo, ¿te acuerdas? Que iba una... No. Sí, sí, sí, sí, sí. De puntazo de juego. Jo me recordo aquel que era, bueno, tu a un toro, no me recordo com. Ah, sí, ole, un ole, joc que es deia ole, Matador ole, o Le Toro. Ole, sí, toro. Sí, sí, sí, sí, realment es van fer coses molt dolentes, sí. però també eh, mm. es van fer coses bones i que s'han de, de tenir en compte, no? Dejadme que añada algo, por favor, porque hablando de Abans toros, de la pausa. Exacto, en el MAME, no me acuerdo cómo se llama la ROM, pero os juro que he estado jugando un juego de toros, toreando, visto desde arriba. que lo sepan los em, em, em usuarios. Em que, no que que no tan lluny, que fa molt poc ha un simulador bueno, pero de te hablo eh. Te hablo del mame, que, que, que, que, que, <laughs> que el juego es antiguo, vamos, casi tan viejo como, Puf. O sea, que el otro día de la forma más tonta hace poco lo, lo saqué de què broma es esta? I era de toros. Li haurem de recomanar a en Xavi Serrano un dia que ens faci una visió, visió taurina de la xarxa. Anem a publicitat i tornem per parlar de Sega. Game over. Doncs estem al Game Over, a una catalana, el programa de videojocs en el que al mig sempre tenim el Game Masters, que és la tertúlia en la que recuperem potser les marques, o potser els sistemes, o potser els videojocs, o fins i tot una mica tot que han marcat la, la història i fins i tot els adaptem a l'actualitat i mirem com, com estan les coses en aquests moments. Hem estat parlant de la llista que ha fet aquesta gent d'Escandinàvia, una pàgina que es diu otop1rg sobre els 10 millors jocs de la història d'Amstrad i hem dit que, a més a més, no hi estàvem gaire d'acord. I l'altre gran tema del programa d'avui és una marca que es diu Sega, una marca que ha marcat, mai millor dit, la història en el món dels videojocs tant pels sistemes que ha creat, pels sistemes que ha fabricat, com per als videojocs que ha desenvolupat al llarg, de, al llarg del temps. No? Grans eh, jocs de la història han estat creats arran de Sega i ara que, com dèiem abans a la introducció, Sega ha quedat com en un eh, segon pla, no a nivell de desenvolupar videojocs, que ho fa molt bé, sinó ha quedat en un segon pla a nivell de les baralles que hi havia per al mercat de videojocs a nivell mundial, pel mercat de plataformes, perquè la seva Dreamcast s'ha deixat de fabricar. Primer van dir que seria per un temps indefinit el qual en aquests moments es ve a demostrar que aquest indefinit <laughs> és un indefinit molt llarg, indefinit infinit, fins i tot. Per tant, ja no forma part d'aquest eh, grup d'empreses que lluiten pel mercat de les consoles, ara hi tindríem, per tant, només Microsoft amb la Xbox, Nintendo amb la GameCube i tindríem Sony amb la PlayStation 2 com els sistemes més actuals. Sega ha deixat davant de la Dreamcast i per tant tenim una Sega completament nova, una Sega que es dedica a programar paradoxalment, per Nintendo i per les altres empreses que abans havien estat la seva competència. No? Una mica posant les coses al seu lloc comencem a parlar de, de Sega, si us sembla, pels seus orígens. No? Tal com estàvem parlant, va començar sent una empresa que, curiosament, abans comentava uh, l'Eduardo, que importava màquines de joc, però no precisament de videojocs, no? Sí, era, era, bueno, era un soldado americano que estaba en las bases en, en Japón después de la Segunda Guerra Mundial y que importaba las máquinas tragaperras para las bases americanas. Es increíble, pero, pero cierto. Y, bueno, y después ya cuando fue un poco lo que es la revolución tecnológica, pues mm, fue a, bueno, se ve que hizo dinero con la importación de, máquinas y bueno, ya se metió lo que es con el tema de, la electrónica y más él estando eh, allí en Japón pues eso. És que a més el reportatge explicava que van comprar els drets de Frogger, que havia tingut un èxit brutal a Japó, al joc de la granota, eh, que mm, havia que de, de creuar el carrer exacte. i el va portar als Estats Units i va ser probablement l'inici de... de la gran expansió de, mm-hmm. de Sega Inc. no? Sí, Incorporation. <laughs> que en va A veure, eh, va començar amb les grans màquines d'arcade, les màquines de las sales de jugar, y, llavors va entrar a les cases d'arreu del món un primer sistema, diría que era el primer sistema, que era la Sega Master System. Sí, mm. bueno, el, dato curioso, eh, las, las letras de Sega, que significa Service Games, Y, bueno, como llevas comentando, eh, sí, el tema de, Master System es una de las consolas, bueno, es que todas consolas de 8 bits son curiosas. Son curiosas porque en Europa llegaron, se puede decir que los modelos más normales, entre comillas. Pero que Master System es una consola que mm, en, Japón es, bueno, ha sido una odisea lo que ha vivido esa consola, porque se puede decir que salió la primera Master System y, después se pasó a, ...¿sabes? Se pasó a la, a la segunda versión pero que no la llamaron dos, sino la llamaron tres. Ah, sí? Sí. Y la, 2 dos va a quedar desapareguda sí, el mí. Sí, y además que tampoco ni siquiera con el nombre de Master System, era Mark. o sea, Mark 1 i després Mark 3. És curiós, I... amb això de les cònsoles, com a Atari també, que n'han sortit prototips, després amb noms estranys per, per intentar que la competència no sàpiga el que mm -hmm. Que estàs treballant. El món de les, console, de, de les consoles ha sigut realment increïble, no? Vull dir... I sobretot el que crida molt l'atenció és el, el que hi havia a Japó, diguéssim, i el que arribava aquí, no? Amb els noms sí, diferents. Sí, sí, és sí, que sí. nada que ver en cuanto a disseny, en cuanto a nombre Y bueno, eh, ¿por qué cambian? Pues no sé, se ve que todos los cambios eh, eran producidos para el, para el mercado americano, que bueno, ellos, mm, Sega América, pues decidiría que a lo mejor que para el tipo de público que tienen y eso, pues no sería, más, no sería conveniente tenerlo como en Japón. y después Europa era un, calco de, lo que hacía Sega América. Al primer que recordo haver visto en una Master System que a mí me em va deixar boca bocabadat era el Golden Axe. una versió del Golden Axe de la recreativa, que era mateix de Sega, que eh, en la Master System va sortir a la recreativa, sí. em sembla que podia triar entre un senyor molt forçut, estil Conan, una senyoreta sí. també molt forçuda, sí, i un, i un, i un nan, nan, no? Sí. un nan que anava amb una destral. Amb la versió de Master System només podies triar el senyor forçut, o sigui, el sí, Conan. bueno, la, la versió que era com era recreativa se pot dir que era la, la, la de Mega Drive. La de Mega Drive, exacte, sí. però realment la que, va, la que va arribar primer i la que es va veure primer, per tant, perquè va arribar primer amb les, amb les consoles Master System, era el primer Golden Axe i recordo que jo vaig trobar a l'època, ara veient el joc i tornant-lo a veure veig que no, no, que realment no és tant, però recordo, i per això sempre em guio amb les sensacions del moment, vaig tenir la, la sensació que era realment una gran cosa, no era una gran màquina, acostumats als Amstrads, als Spectrums, no sé què, sí, vaig sí. tenir la, Eso... una sensació que era una gran màquina de jugar, ¿no? Sí, bueno, y más, eh, el, había uno de los que me sorprendió mucho en, en Master System fue el Afterburner. Uh -huh. Este Warner yo creo que fue un juego que, que cuando lo vi yo digo, o sigui, és que és eso, se notava el salto que havia entre lo que és ordenador i consola. Exactament. Eh? Sí, no. Recordeu l'Alex Kit, que me recordo També. que anava, anava inclòs dins la consola, o sigui, quan sí. posaves on bueno, en la consola... En el modelo, en, la En, en el modelo 2, perquè en el 1 bueno, que yo recuerde, o por lo menos la que tuve yo, venía el Super Hang-On. Super Hang-On venía en la mayoría... Pues luego un gran juego. Que era el Jock de Motus. Sí, sí, sí, Le hicieron packs y tal, pero... ¿Por qué venía en cortucho o venía... No, no, no, no, en la memoria. El Alex Kid iba en memoria, como algunas consolas piratas que vienen en memoria, o por 200 juegos, pero viene uno. ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que fue un juego que ayudó a vender muchísimo la Master System 2. El Alex Hit. El Alex Hit, eh, y aparte, claro, tal juego, tal precio, eh, ah, es que viene en memoria, ¿no? Y luego aparte te dabas cuenta de que, como muy bien ha hecho Eduardo, el Hang-On, la versión de Master System, Hombre, la verdad es que, que, que era, era, bueno, parecidísimo, no? Grans jocs de Master System. Jo ara mateix Grans. em ve, em ve el cap el, el, un que a mi em va agradar molt personalment. Probablement <clears throat> no us, no recordeu, potser sí, un joc que es deia Psycho Fox. Era, sí. era un joc molt, molt simple, eh? era un joc molt a l'estil japonès. Tenies una guineu eh, de l'estil, no sé si eh, els oients també recorden la sèrie El Doctor Slump, que sortia una guineu, uh mhm. -huh. que a més a més tenia la, la particularitat de canviar d'aspecte, tenia la particularitat doncs, de, de canviar de personatge. Això ve molt de la tradició de contes japonesos en el que es donen certs sí. poders a les guineus per adaptar la seva forma i canviar, i aquest joc precisament partir d'aquesta tradició japonesa i tenies una guineu que es podia transformar en un hipopòtam, en un mico, que saltava molt més, o en, una, en pues, un gepard, ¿no? Que sabes, molt més, ¿no? ¿Sabes que sale una versión d'Amiga també? També, de Psycho sí, Fox? Salió, salió una versión d'Amiga que la hizo Titus, de hecho. Uh -huh. Y la verdad... Mmm no es que matase, pero... Titus, a de sí, Psycho Fox. Porque luego Titus, <laughs> luego extrañamente, poco tiempo después hizo el Titus de Fox. Exacto. ¿eh? ¿Vale? Que decías, mm, mm, ¿vale? Y luego el tema de, yo por ejemplo, un juego que en, que Master System me gustó mucho y apenas se vio por aquí, el Hit Light. Ah, sí, también, luego Era una especie pues, de aventura rol, ¿no? Luego se ve. Sí, bueno, y, Fantasy Star, por ejemplo. Fantasy Star también. Es de rol, mm, uno de los mejores juegos de 8 bits de, de rol, de rol estilo consola. Entonces, ahí la diferencia con el. Del ordenador. Sí. Claro. A la Master System, al eh, els jocs licenciados llicenciats mm, Sega? O sigui, ¿habías de demanar permís per fer un cartucho? O... Sí, eso, no, eso no, no, no creo que cambie en mucho tiempo. No, eso... bueno, y Sega, eh, al lado de Nintendo, vamos, eh, da todas las libertades del mundo. En cambio, Nintendo son más quisquillosos a, la hora de, dar licencias, son quien, Supongo que deben estar escarmentados de la 64. <laughs> Exacto. Porque la, les hicieron alguna que otra trastada. Lo que tenía de curioso es que a mí la versión del OutRun de, de Master System me parece bastante chula. No, sí, es que versiones tienen muy buenas. Cuando vi la de Mega Drive. La versión del Shinobi, por ejemplo, también. Shinobi de Master System era, yo diría que el, mejor el, Forgotten Worlds, no sé si te Sí, era un el, em Un shoot map em up amb que eh? O el, el lo encontraremos también. Bueno, y, Sony aunque salió antes en... Bé, <laughs> Sonic era ya reservar si, lo Si de sembla, fem el salt, perquè llavors va venir a Mega Drive, coneguda als Estados mm-hmm. Unidos com eh, Genesis, Genesis. a Japó i Europa ir a Mega Drive. Sí, sí, es que para que vean los líos que hay. encima, una curiosidad que, bueno, que lo vi con mis propios ojos y digo, ¿esto qué es? Eh, en Brasil, eh, la Mega Drive 2 se llama Mega Drive 3. ¿Ah, sí? Sí, sí, es que Sega Brasil existe, ¿eh? digo, para que la gente lo sepa por curiosidad. Y están los cartuchos en portugués i tot. Eh? Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. I el format seria, la, la forma seria la mateixa o seria la, la forma de la Mega Drive 2, més compacta? Sí, és com la, és la Mega Drive 2 però pone sí. Mega Drive 3. Quan va sortir la Mega Drive, jo sí que llavors ja vaig... Si havia quedat bocabadat amb la Master System, quan vaig veure Sonic, que va ser el primer joc que vaig veure en Mega Drive, sí, vaig quedar assegut a la cadira dient no m'ho crec. Precisament sí. va ser un, una, una revista que vaig comprar primer abans de poder-li jugar, una revista anglesa, no recordo recordar el nom, en el que vaig veure el joc Sonic i dic, era increïble, un sí. pòster desplegable amb el primer nivell, amb el, no sé si es deia Green Hill Zone o no sé com es deia, sí, el, primer, el primer nivell de, de Sonic, dic, això és una cosa espectacular i quan el vaig veure realment, vaig jugar al primer nivell, em vaig carregar el primer Robotnik i vaig passar al món segon que era com de Grècia, que hi havia com lava sí. a la part inferior. Mar Marvel, dir, Marvel Zone. Marvel Zone, exacte, vaig dir... Uh, Eso es increíble. Y los bonos que, Rotando en 360 grados. Es que el Sony yo creo que es un juego que... Imprescindible. Que, ya, solo, ya solo la voz digitalizada que dice Sega al principio ya, te, da un presentimiento en que dices, esto creo, este ¿eh?". juego es grande. Se llevó mucho tiempo, incluso en Saturn bastantes juegos empezaban con el Sega, Sí, a ver, es que... pero el mismo sample... Esa insignia ya... Sí, sí, pero es que lo bueno es que se, quedaba el mismo sample en 8 bits que ni siquiera se molestan <laughs> en bueno, XCD, este pues hombre, vamos a... No, no, quedaba igual. Pero que era gracioso, ¿no? Porque te dabas cuenta de que la gente oía esa, esas sintonías como... No, aparte, lo de Sonic es eso, es increíble el trabajo, el trabajo que tiene técnicamente, la velocidad a la que procesa, vale, vale que la Mega tenía un buen procesador. El, lleva un, 68.000 como... Muchas de las críticas de Sonic eran precisamente porque decían que Sonic, de los fans de Mario, que jo no entenc perquè hi ha fans de Mario i fans de Sonic, i a mi m'agraden tots dos, però em refereixo sí, sí. Que, a que molts dels fans de Mario que, que deien que Sonic o que Sega, en aquell cas que era la moda d'aquella època, no donava la talla, o que Sonic, el problema que hi trobaven era que era incontrolable. En algunes fases... O sigui, que era molt, eh, es deixava anar se, i tu, deixava, tu perdies el control. En jo, algunes fases se li va un yo poquito creo que no. el control, però era divertidíssim igualment. Jo creo que lo que importa la jugabilidad. És un juego que jo creo que desde el principio, entonces, eh, yo a mí lo que me, gust, lo que me gustó de, bueno, Yuji Naka, que era el, el creador de Sonic, lo que me gustó que quiso plasmar lo que él tenía en la mente. ¿Sabes? Que era el hacer un juego de plataformas, pero no un juego de plataformas lento, sino un juego de plataformas en donde la velocidad sea el protagonista. O sea, uno mateix ya lo indica, no? Claro. No, y Entonces es eso, digo, es lógico que contra más velocidad pues menos control haya. Y, y daos cuenta de que era, una, era un cambio bastante significativo um, respecto a Mario, ¿no? Independiente, a mí me gusta más el Mario, pero yo con eso me lo he pasado de, coña. Incluso recordemos la versión de Mega CD, era, era de los mejores juegos que se ha visto nunca, o sea, era increíble. Incluso las intros, ¿vale? Que tenía el juego, las músicas cantadas que tenía y hasta cuando salió el Sonic Jam de Sega Saturn, cómo mejoraron esa serie de intros y lo volvimos a ver realmente. Y i jo, que comentas de, Sonic eh, Mario, eh, anant per internet realment trobes pàgines d'insults entre uns i els altres. Home, que... para insultos eh, se lo ocurrió a Atari, me parece a mí, más que a ninguno, ¿eh? No, no, no. El, ¿Qué te refieres a la época de Atari Howard? Que, que, ¿No viste la publicidad? La publicidad de Atari Howard. Que, no, Se pasó salía un Jaguar pero el animal, ¿sabes? Un Jaguar y salía que era la ropa del Sonic y la ropa del Mario, como si ya se los hubiera comido. Sí, y luego otro que era un Jaguar también, pero dibujado, muy bien dibujado, y Mario y Sonic eh, justo debajo, de, digamos, de la boca, corriendo. No, no asustado, no, no. Sus típicas expresiones, Mario contento, feliz, y Sonic con cara velocidad de cuánto se aparta el gordo que passo, no? I el, i el Jaguar, pues, bueno, que, que <laughs> a darrere que, que els com, no? Així els hi va anar la gent de Tari, de, de Tari Jaguar. Tirem sí. endavant més models que ha tret eh, Sega al llarg de la història i va haver uh, patacades fortes com en una cosa que es deia 32X. Sí, bueno, es eh, que com modelos... Que era, que era un afegitó que tenia damunt com, la Mega Drive. Bueno, en verdad, Sega en Japó Eh, porque en el resto del mundo no salió, empezó haciendo ordenadores de 8 bits. Ah, sí. Incluso, eh, educativos también. Sí, bueno. sí, pero eso fue posterior, ¿eh? el Sega Pico fue posterior. Sí, sí, correcto, es verdad. Sacaron, salió el 32X que se suponía va a ser. Sí, bueno, después, después claro, al ver, al ver el éxito que tuvo a nivel mundial la Mega Drive, también es, lógico que quisieran explotar un poco la gallina de los huevos de oro, digo, Eso sacando lo que hicieron... el Mega CD y el 32X, pero yo creo que fueron, fueron un overclocking a la Mega Drive. I... Però que tampoco van a amb la Sega Saturn, por ejemplo y tampoco representa que ho van a amb la Dreamcast, tot i que jo trobo últimament, precisament ara que s'ha deixat de fer, mm. molta gent que em defensa la eh, Dreamcast, Dreamcast i Saturn Aquí hay que hacer un paréntesis. Han tenido una suerte bastante parecida, que máquinas son, bueno, mejor, yo creo que la Dreamcast es una de las consolas mejor hechas técnicamente de toda la historia, porque es una buena máquina, muy fácil de programar, técnicamente es una se adelantó su tiempo porque fue la primera 128 bit que salió. Técnicamente el chip gráfico es superior al de la PlayStation 2. Teniendo, en cuenta que creo que salió el 23 de noviembre del 98, en el 98 una consola de 128 bits yo creo que es, impresionante. Y aparte el éxito que comentabas tú, Jordi, eh, no es lo mismo el éxito que tuvo Saturn en Europa y los States que el que tuvo en Japón. Claro, es que es eso. O sea, porque en Japón hubo una temporada que por cada PlayStation vendida se vendían tres Saturn. ¿Ah, sí? Sí, eso más que nada nada el primer año, lo que es en el 96, 97... incluso 98. Eh, Es que aquí se se'n va sentir parlar molt poquet de la Saturn, sí. Puket, Sí, porque la publicidad. Yo me eh, acuerdo que el, el, bueno, yo lo pude comprobar, digo, yo fui en la época en que en Japón en que Play y Saturn estaban muy muy muy igualadas y, aparte, bueno, fue coincidí con el lanzamiento de varios juegos de rol importantes ahí en Japón y en las tiendas se podía decir que las tiendas más importantes de, de, Tokio era mm, en plantas de 32 bits era, mm, yo que sé, un 60% Saturn y un 40% Play. Ah, sí? entonces es muy curioso, para si se curiós precisament per la diferencia entre Japón y aquí no. Japón Japón siempre se l'han estimat Sega como a marca, no? al japoneses, Sega, Sega y Nintendo... Eh, sí, bueno, y es que ya no solo que eso, es que los japoneses cualquier cosa es un videojuego, se abalanzan, ¿no? Pero es cierto que Sega ha tenido nombre. Incluso lo más curioso es que se erigía en un barrio de, de clase, digamos, media-baja, ¿no? De Tokio, si no me equivoco, el edificio principal de Sega bueno, sí, bueno, sí, no. hoy, en día es un barrio totalmente nuevo, ahí, va, ahí eh, antes era un barrio industrial, que era la, parte de la costa de Tokio, era la parte vieja. Como el Poplano aquí, ¿no? sí, un poco la, parte abandonada de Lo, mismo, vamos. Pero que bueno, <laughs> que, después, hace ya unos 20 o 30 años, lo, Como el Popolo Nou, después de me, refiero a la transición, ¿no? A la transición que tuvo de cómo, bueno, tú veías ahí en medio del... bueno, yo lo vi en fotos, eh, en, el barrio y veías el edificio Sega ahí diferenciado del resto. Pero, yo una, una pregunta. Sega ha surtido en parada de al petit fracàs, entre cometas de, Dreamcast? O sigui, el seu orgull no ha quedat molt, molt ferit? Mira, Sega ha pasado un plano que es, como comentábamos antes, eh, programar videojuegos para todas las plataformas. Y yo bueno, creo... es eh, que, a veure, sí. Creo que no tiene més que no? Porque el mercat ha sí, O eso o se hunde. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Pero es que me en, en parte, en parte, me alegro porque está donde debe. O sea, está haciendo juegos y está haciendo unos pedazos de juegos para todo el mundo, ¿vale? Quien tiene una consola, tiene un ordenador, puede jugar con ellos. Tenim la paradoxa que podrem jugar Sonic amb una Nintendo GameCube, no? Sí, sí, increïble, això eh, impensable. Això és, impensable. Això és allò impensable des de fa molt de temps. Sí. Ràpidament, que ens queda només un minutet de tertúlia, eh, ha passat el temps rapidíssim parlant de Sega, perquè és una marca que a més a més dona molt a parlar. Triem, ja que Sega té moltes coses, triem un sistema de Sega i un joc. O sigui, amb quin sistema dels de Sega ens quedem, que no hem parlat de la Game Gear, a més a més, i, amb, i, en, i, algun, i algun joc de la història. Un de cada, eh? Jo... L'Albert, que sempre és el llançat, pot començar ell. No, perquè... doncs mira, aquí us va dir que jo aquí no votaré perquè no he sigut eh, mai jugador... De, no he sido muy ceguero, tu. No, en absolut. Antonio. Pues mira, eh, como de costumbre, yo me quedo con todos, pero reconozco que la Sega Saturn a mí me, me marcó una época. Me, me, gustó muchísimo y la verdad es que le tengo, tengo muchísimo cariño a esa consola. Tengo muchos juegos de ella y espero seguir, como vuelva a Japón, seguir encontrando juegos, seguir localizando juegos y seguir jugando porque la verdad es que creo que puede, pudo dar mucho de sí Y bueno, como no se va a conseguir, pues bueno, yo pondré mi granito de arena. ¿Y el joc? El juego, pues posiblemente Shining Force, por ejemplo. Shining Force 3. Eduardo. ¿Qué, gran juego. Bueno, te refieres al Shining Force 3. 3, 3, 3. Pues mira, yo en cambio voy a ser un poco más retro y, elijo eh, la Mega Drive como consola y juego solo uno, pues Shining Force 1. Sí senyor, doncs jo em quedo amb la Mega Drive perquè va ser una de les primeres consoles que vaig aconseguir disfrutar realment, amb jocs realment impressionants que, en els que jo doncs, realment m'ho vaig passar molt bé i vaig poder competir aquella època amb els que tenien Super Nintendo i era ja, el típic d'això. Eh, I, I pel que hem dit abans jo em quedaria amb Sonic de totes totes, perquè per mi va ser un, un joc que em va deixar impressionat de tal manera sí, sí. que encara ara el no, veig, no, encara ara el carrego i encara ara hi torno a jugar. Mm? Amb qual... el 1, amb el 2, amb el 3 i amb el Sonic and Knuckles que hi pots carregar el cartutx damunt i, qual és, qual és, i jugar amb els más, ¿no? ¿Cuál es el Sonic que más te ha gustado? ¿Tú, ¿Tú, has jugado al Sonic de Mega CD? He jugat al Sonic de Mega CD. I qual te gusta más El que pasa passa que es que jo em quedo mal el primer, o sigui, amb la senzillesa del, la del Green Hill Zone del primer, o sigui, si hagués de tirar un nivell, a més a més tiraria el nivell 1 del Sonic 1, mm -hmm. eh? Mhm. o sigui, allò és per mi el, el, el que és més, no? Fins aquí la tertúlia d'avui, fins aquí el Game Masters, eh, gràcies, nosaltres hi tornarem en el proper programa. Game Now. És curiós perquè quan fas una tertúlia i agafes temes tan amplis podries estar parlant hores i hores i hores i hores perquè de temes n'hi ha i moltíssims, però hem de passar a l'actualitat perquè en l'actualitat dels videojocs d'avui tenim en el punt més destacat una entrevista que hem realitzat a Alicia Sanz, la cap de Relacions Públiques de Sony Computer Entertainment a l'estat espanyol ens analitza la situació actual de la PS1, de la PlayStation 2, del futur més immediat d'aquestes consoles, de l'estat de la competència i també ens avança alguna sorpresa que Sony ens té preparada de cara a la tardor. Són uns minuts ben aprofitats amb Sony i amb Alicia Sanz. PS1. PS1, la verdad es que mm, bueno, yo creo que es, la, es una consola respetadísima por todos, muy querida por todos aquí, tanto en, tanto en la casa como, como, por los consumidores. Eh, y seguimos con, seguimos con planes para ella, tanto por el lanzamiento de nuestros juegos como por parte de, otros distribuidores, de third parties que siguen, siguen apostando por esta consola, aunque indudablemente el número de lanzamientos pues es menor que, en, años, que en años anteriores. ¿no? PlayStation 2. PlayStation 2 mm, lógicamente es una consola con, con una capacidad eh, mucho mayor tanto a nivel tecnológico, con la, posibilidad, las posibilidades técnicas y de gráficos de, los juegos que ofrece esta consola son muy superiores y además eh, ofrece otros, otros servicios como es ver películas en DVD, mm, con lo cual ya, bueno, pues estamos hablando de un producto eh, superior y, francamente distinto. Compatibilidad PS1 PlayStation 2. Eh, yo creo que sin duda no cabe duda de que es un acierto. Eh, yo creo que además por parte de nuestra compañía ha sido una muestra, mm, bueno, ya lo venimos, ya lo venimos demostrando hace años, que nos importan mucho nuestros consumidores, pero esto ha sido una, una muestra de total eh, fidelidad a nuestros consumidores, es, es, respetar toda su, toda su colección de juegos. ¿no? PlayStation 2, ¿una consola? Cuando lanzamos PlayStation 2, un poco en toda nuestra comunicación, no nos gustaba y sigue sin gustarnos, aunque lógicamente es su principal eh, objetivo, pero no, queremos limitarlo a, la palabra videoconsola. Nosotros hablábamos y seguimos hablando de un producto de un sistema de entretenimiento mucho más amplio, ¿no? porque, porque permite otras, otras aplicaciones, otras funciones. Gran Turismo. Hay lanzamientos interesantes, muy, muy interesantes. Quería mencionar GT Concept que ha salido a la venta la semana pasada. ¿Y por qué? Porque mm, es es el, último, es el último lanzamiento de la serie Gran Turismo, eh, aunque no es GT4, GT4 vendrá en su día eh, y, me gusta hablar de los GT porque es la saga de juegos más vendidos en, la historia de PlayStation. Nadal. Tenemos un buenísimo juego de fútbol. Eh, esto es Fútbol 2003. Estos dos juegos saldrán en, a finales de septiembre. Eh, un poquito más adelante, ya más cerquita de las Navidades, hay otros lanzamientos muy importantes como son Getaway. Es un juego que mezcla conducción y aventura basado en, Londres con una reproducción impecable de 40 kilómetros de Londres, impecable. reproduce todas las calles, todas las casas, todas las tiendas. Es, alucinante y que tiene un contenido de, de acción muy importante porque el juego bueno pues se basa en una trama de mafia londinense bastante curiosa eh, otro juego ya para un público más infantil es Kingdom Hearts eh, Kingdom Hearts es una producción muy especial porque se han asociado Squaresoft y Disney. Es la primera vez que Disney se asocia con una compañía japonesa para desarrollar un producto. Y es un juego muy interesante porque veremos en mundos Disney con escenarios Disney, con personajes Disney, eh, personajes de Final Fantasy. Gran tal Tenemos un, nuevo, bueno, con PlayStation nos gusta presumir un poquito que tenemos todo género de, juegos, juegos de, todos los gustos. Aquí te voy a hablar ya no de un nuevo género, te voy a hablar de un nuevo invento. Eh, es un juego, de momento se llama iToy, es posible que cambie de nombre, y en realidad se trata de un, un compendio de varios minijuegos, pueden ser entre 10, 12 minijuegos, donde el jugador eh, tiene que conectar una cámara a su televisión y su PlayStation y esta cámara le recoge a él. De tal forma que tú eres el protagonista del juego, tú te vas a ver en el televisor, en tu televisor, jugando con los personajes y elementos que aparecen en el juego. O sea, realmente es lo más interactivo que te puedes imaginar, ¿no? Porque tú eres el protagonista. Son juegos muy simples, conceptos muy simples, pero muy divertidos y sobre todo muy divertido para jugar en, en, en grupo. Doncs era Alicia Sanz, la cap de Relacions Públiques de Sony Computer Entertainment. Arribem a la part final del programa, com sempre, amb una mirada als videojocs a través de la xarxa, avui amb les pàgines oficials de les grans marques de videojocs. Fa temps, abans de la invenció d'internet, existia una cosa que eren els sobres. En ells ficàvem una carta i posàvem un segell i tot plegat ho introduïem en una bústia sabent que de vegades no arribava al destinatari. Per això, quan volíem fer arribar una consulta o una queixa a l'empresa que havia fabricat aquella joguina que no resultava tan espectacular com sortia per la tele, o a la indústria làctia que ens havia d'enviar els cromos de la veja maia que ens saltaven, enviàvem la carta sense saber ben bé on ho fèiem. Ara amb internet tot ha canviat. Els fabricants de consoles i de jocs tenen cara i ulls, com a mínim en forma de llocs web. Els hem visitat i són aquests. Nintendo.es, el lloc oficial de la marca a l'estat espanyol. És un palet fluixeta ja que les notícies no estan posades al dia, encara que ha millorat molt respecte a les èpoques de la Nintendo 64. Hi podem trobar el catàleg dels jocs disponibles per la Nintendo GameCube, per la Game Boy Advance, per la 64 i per la Game Boy Color. Hi ha trucs, guies i la possibilitat d'apuntar-vos al club de la vostra consola favorita. També és recomanable el lloc web internacional nintendo.com, on tot plegat està una mica més actualitzat. Hi ha downloads, jocs en línia de Macromedia, Shockwave, etc etc. PlayStation.com. Aquest és el punt de trobada mundial dels usuaris d'aquesta consola. Aquí triarem el continent i després el país. A la pàgina en castellà hi ha notícies, guies i comentaris de jocs, reportatges... Bé, tot allò que es, eh, que es pot esperar d'un lloc com aquest. També ens hi ofereixen la possibilitat de registrar-nos-hi per obtenir més informacions i d'altres avantatges. Curiosament, la pàgina d'Amèrica del Nord està en construcció. Les pàgines d'altres països són de característiques semblants, a qual cosa forma part de la imatge corporativa de la marca. Xbox.com, el lloc des del qual accedim al lloc en castellà. D'entrada surt la pàgina americana, però des d'un menú s'accedeix al lloc en espanyol. Novetats, notícies, la possibilitat de registrar-s'hi, reportatges sobre les empreses creadores de jocs, en definitiva, uns continguts semblants a les pàgines de les altres consoles. Això sí, amb el color verd característic de la marca dominant tot el disseny. Tant si sou usuaris d'una marca com d'una altra o de cap d'elles, però sou tafaners de mena, feu una passejada per aquests llocs per saber de primera mà què és el que fan els grans magnats de l'entreteniment digital. Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració d'Antonio Hortal, Eduardo Rodríguez, Montse Llussà i Maria Fitó. Fins la pròxima.